Він рішуче увійшов у сумну кімнату, що зненацька знову стала парубоцькою. Ніна забрала всі свої речі, крім хіба старих платтів, які віддала колишній свекрусі на ганчірки. Йому ж на пам'ять залишився лише духмяний запах парфумів, та оце фото, навіть без напису. Андрій взяв його і поніс на кухню палити. Але з ліжка схопилася Таня. Вона не спала і чула останні дядькові слова. Дядю, дайте мені. Навіщо воно тобі? Я згадуватиму тьотю Ніну, от Видно, дівчатко вдячне було чарівній принцесі за ласку, пестощі, прощальні сльози, за оте вимріяне пальтечко. Андрій машинально вертів у руках фотографію, аж побачив на ній якісь рядки. Дрібним жіночим почерком було написано. Збережи про мене добру згадку. Ніна. Під автографом сьогоднішня дата. Це ті ж самі слова, які вона сказала йому на пероні. Він віддав фото тані. Візьми, тільки заховай далеко-далеко і зараз же лягай спати. Таня взяла фотографію з побожним виразом в очах, притисла до грудей. заховай її у своєму чемодані на самому дні. Бідна дитинко, думав Андрій, твоє життя ще все в майбутті, а в твоєму чемоданчику вже стільки рвіклій минулого, фото покійної матері, неодіслані листи до заволоки батька, а тепер ще й портрет цієї зовсім чужої жінки, яка всім нам, либонь, приснилася, як святковий сон. Кур'єрський поїзд Київ Москва мчав у ніч, мов ракета в безодні космосу. Сполохані зорі кидалися в розтіч, уникаючи зіткнення з його панцирними грудьми. Ніна дрімала. Зрештою, вона теж тільки людина. Здається, найміцніший метал не витримав би такого навантаження. Годі з цим, годі, забути, забути, забути, вороття нема. Вперед, назустріч долі і в неї квилить душа. Але їй, либонь, таки легше, ніж Андрієві. В неї буде нове оточення, нові враження, нові відчуття, у неї буде сцена з її чарівним фантастичним світом, гастролі по країні, подорожі за кордон, безліч несподіваного, яскравого, захоплюючого. Правда, в цьому новому житті вона могла б бути з Андрієм. Теоретично це цілком можливо а практично. Як це виглядало практично? Постійна мука для них обох, і перешкода для неї жити інтересами і прагненнями кожної ролі, жити для сцени беззастережно, безоглядно. Як тільки остаточно влаштується, викличе до Москви свою стареньку маму. З нею ділитиме невтішний акторський побут, бурхливі радощі й печалі, успіхи та невдачі більше ні з ким. Принаймні, постійного в неї нікого не буде. Не буде ні узаконеного свідоцтвом кохання, ні спотвореного вагітністю живота, ні дитячих пелюшок, нічого крім сцени. Згодом вона відучить себе думати про Андрія, Андрійка, Андрійчика. А може й ні. Може, думки про нього будуть для неї незгасною провідною зорею далекою, як ота зірка на обрії за вікном вагона, що посувається разом з поїздом, не наближаючись і не віддаляючись. Вічна супутниця, з якою можна розмовляти лише на відстані космічних літ. Андрій Степанович узяв стазика, в якому кипіла вода, добре проварену голку і заправив у шприц. Зараз він зробить хворій внутрім'язову ін'єкцію магнезії. Андрій аж усміхнувся зловивши себе на тому, що він за звичкою називає безликим словом хвора і рідну матір. Що ж вона так і хвора, і з нею слід поводитися, як із хворою, нічого не вдієш. Лікар Ващенко пам'ятає, як у дитинстві смертельно боявся різних медичних процедур, як утікав з дому і ховався в бур'янах навіть тоді, коли загрожувало щеплення віспи. Цей страх, очевидно, передався йому від матері. Вона не раз хвалилася тим, що ні разу не піддалася намовам лікарів на всілякі уколи, щеплення, аналізи тощо. Та зараз ін'єкція необхідна. Хоч і шкода йому завдавати їй болю, струмляючи гострий шприц у наболіле натруджене тіло. Гіпертонічна хвороба лукава й підступна, з нею не до жартів. Мати скорилася неприємній необхідності без заперечень. Її саму, мабуть, налякало припущення, що оленчині діти можуть залишитися без бабусиної опіки. Андрій підігрів на плиті молоко, напоїв хвору. Галині Федотівні не хотілося ні їсти, ні пити, але вона покірно слухала сина. Сам Андрій вечеряти не став. Вийшов у сіни, прочинив надвірні двері, курив. Ніч видалася тиха, небо зоряне яскраво палахкотіла велика, як ліхтар Венера, що підібралася близько до молодого місяця. Разом з ним вони створили композицію, дуже схожу на турецький герб.